Imos falar con María del Rosario Pita Villares, coñecida, máis coñecida como Charo Pita. Nada na Coruña, que é unha contaconto e escritora galega, pero ademais eh, é, eh, ela estudou canto, interpretación e licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Salamanca, escritora, narradora oral, actriz, cantante e unha grande persoa que en admiramos moitísimo. Damoslle boas tardes. Benvida. Hola, <laughs> moitas grazas polo convite. <laughs> Moitas graciñas por atender a nosa mm, mm, invitación. O que queremos é falar contigo porque últimamente no candelero estás moi moi manida, porque resulta que non somente en Galicia, sino tamén fora de Galicia. Acabas de vir de, según teño entendido, de Guadalajara, non? Sí, sí, sí, porque eh, estes días eh, celebrase o o Maratón de Contos de Guadalajara. Bueno, realmente celebrase o de 11, 12, así que volveré esta, esta fin de semana próxima. Eh, esta fin de semana fui a un maratón viajero, estuve encontrando contos en Albuquerque Cardinales. Entonces sí, estuve por, por Guadalajara, mira, un maratón que ya hace... no sé, 30 y pico años, un montón de, de tiempo y tengo que decir eh, que en él, pues, pues muchísimas, muchísimas, eh, muchísimos años. Eh, es entre un placer y para volver y volver a Guadalajara después de la pandemia y nada más. Eh, precisamente eso fue lo que se impidió por participar un trabajo que, que ti eres armadanza él que se llama ese dos sete falares, ¿no? Ah, siete Palares, sí, bueno, no, he eh, eh, participé el año pasado, Osetes Palares, y este año eh, os, os convidamos un otros un cartel magnífico, así que quien pueda ir a Osetes Palares, que no, nos ¿verdad? Eh, eh, están, bueno, que, que, quiero non a nadie pero por sé que está la Caballera, está Lorena Conde, bueno, hay un cartel, eh, un cartel estupendo. para non perder. E, e este ano, pois, pois a mí non me convidaron porque estive no ano pasado, pero a mí sempre me gusta sempre que, que podo, pois gustame pasar na, na ver as sesións, para ver a xente que conta, que te contas o, o colectivo de, de narradores orales, eu creo que un colectivo de, de xente que traballa estupendamente e ademais eh, que teñen unhas personalidades e unha maneira de, de estar no mundo eh, impresionante. Entón, son, son realmente xente amiga. En total no podo paso por ali para, para escutar a velos para, bueno, eh, pero este ano é, eh, imposible dame moita pena Claro, claro, precisamente por eso, porque tes te, outras obrigas, outras, bueno, convites, non? Porque tens que participar noutro pero aparte de participar nesas cousas tamén dache tempo de, de poder achegarte, por exemplo, a biblioteca de Redondela, eh, eh, falar da formiga na barriga, Eu, sí, bueno, que son, son sesións de combos, claro, a miña, a miña vida pues, está feita de un pouco de improvisación, a, a, a, rutina às veces é complicada, a rutina do coche, sí, andar dun lado para outro, esa sí que existe. E, eh, eh, eh, bueno, vou polas, polas bibliotecas, polos teatros, polas escolas, eh, facendo sesións de contos e iso foi precisamente o que o que me Dorinela unha sesión de contos para, para bebés que se titula así a formiga na barriga e foi un placer tamén porque há moitísimo tempo que non me ia Redondela a biblioteca Redondela, Elena, María José eh, que está en Chapela pois eh, realmente son dúas persoas que coñezo dende hai tempo eu participei moitas veces como narradora na biblioteca pero co asunto este, de novo da pandemia, era moitísimo tempo que non pasaba por ali. Foi un reencontro moi, moi chulo, a verdade, tanto claro, con claro, claro. os espectadores esto... de la como coas bibliotecarias. Claro, claro, isto da pandemia nos dano a casi todos, e máis as persoas que vos dedicades a, a estar cara ao público, porque ti eh, disfrutas tamén mm, mm, facendo contacontos e tamén escribindo Eh, eh, eh, por certo, quero felicitarte por ese premio que foi o ano pasado, foi o anterior, pero pero bueno, sei que, que ti fuche premiada co, co premio de Illas e Sargas, non? Entón, mm, felicidades. Felicidades por iso, felicidades tamén por outra por outra mm, mm, me parece que a ver como se chama, que espérate, la encima. Retratos en branco e, e negro. Outro libriño que tamén acaba de acaba de chegar, non? Sí, sí, sí, sí, é que mira, bueno, eu, eu son monotemática, é que eu aproveitei con gusto da pandemia, porque eu sempre me queixaba, eu levo escribindo de meu tempo, pero, pero claro, e co ritmo de, de traballo e de vida que levo, do lado para outro, sempre é moi difícil atopar ao coubo para, para sentar e poñerte a escribir, un, un problema sempre, e a min gustame moito, ademais, aí sí que me gusta moito toda a rutina de levantarme moi cedo eh, e coller, eh, empezar a escribir, eh, estar, bueno, a mellor eso así da maña, a sete, O sea, é, un, é algo que me encanta e que resulta moi difícil cando, cando estou viaxando de un lado de outro. Entón, o da pandemia, é verdade que non tive nin narrador, nin eu mesma, non sufrín, digamos, ningún tipo de, de enfermidade, nin, de, de perda, Entón, eh, tralo lo descoloque ao principio, que eu creo que sufriu todo o mundo, pois a, a, non había traballo, tamén un pouco de nervios, así que facer, pois tras eso eu decidí, sentei e pensei, sempre me estou queixando de que non hai tempo para escribir, agora teño o día todo. <laughs> Entonces, fue lo que fiché, realmente. al final fue un disfrute, fue otra manera de, de vivir. A fin de cuentas, esta pandemia también de vida y cada día tenía que afrontarla como, como de vida, o de, desde a escrita. Eh, y entonces empecé a sacar así desde entonces, o tú sabes, digo, sacaba libros antes, pero bueno, a meter. Pues tenía ahí tenía ahí despensa de, de libros. Entón, é verdade que gañei o, o Despisarlas, o primeiro poesía que estaba no ano pasado. Eh, bueno, que moi contenta este ano Andrea Andrea Torres Manelli, a Caio Todos que nos cuidados. Eh, eu un teatro estupendo en Malpica eh, despois unha alegría moi grande porque de alguna maneira eh, bueno, un premio sempre algo que, que dá un poquito de visibilidade tamén o que faz e, eh, bueno, é un recoñecemento a fin de cuentas... Y después este año, pues tenía también... a partir de ahí la pandemia, empecé a escribir un, libro de relatos, un libro de relatos para adultos, porque, vamos, igual antes escribía sobre todo infantil. Pero este un libro de relatos eh, para adultos, eh, bueno, que me distribuye o nuevo editor, eh, eh, nada, ya está ya ruas, ya está ahí va ahí la semana pasada, eh, una una presentación este día 9, o este día 9, en me nomás pasó la peregrina, y nada, estaban conmigo pues, eh, Eduardo Rojas de Bollero, ...un escritor em, mexicano que, vive en, en eh, Dolores en La Vedra, eh, que también Katy eh, a, a directora comercial de, de Galaxia. En nada más tenemos ahí con Natividad González, que en de, de, de Andes, o de Andes. Estaremos ahí presentando el libro de eh, muchas ganas, sobre todo, de, recibir para eh, a lectora a ver parece porque ...es un poco una aventura para mí de pues, relatos relatos, o sea que un poquillo... achegaste precisamente a que os maiores tamén te escoiten. Que, por certo, os maiores tamén te escoitaban ainda que contaras contos para nenos, eh? Que creo que... Contar, contar contos, contar contos conto para adultos, eh? Cando conto contos, é dicir, como narradora é un traballo para todas as edades. claro. Activada, adolescentes, adultos. O que pasa que, digamos que na escrita, eu ata agora, eh, salvo dous libros de poemas, de eh, que son para adultos, o resto que, eh, as cousas que tiña eh, era, era, era infantil. Eh, pero bueno, agora estou eso, estou escribindo para adultos y bueno, a ver, a ver como sae, como sale todo, Pues siempre este libro de relatos en branco e negro e, eh, e eh, relato para adultos. Bueno, eh, eh, o casi que mm, mm non paras eh, mm, tanto contando como, como, como escribindo eh, felicitamos de verdade que é un traballo extraordinario, además Galaxia eh, que, que non, non é fácil de que Galaxia diga, bueno, vamos a fazer... e, e a presentación entón, para que todos os nosos oyentes saiban, porque isto despois remítese eh, no, en Radio Roncudo, en Radio Neira, precisamente o, o domingo de 12 a 2, pois entonces que saiban que o xoves día 9 a, no Pazo da Peregrina en Berta Mirán vais a presentar, non? E ali pues, asinalalo eh, tamén o poden mercar, non? Sí, si poden mercarlo, poden asinalo, eh, se xa o ledo teremos algún coloquio, porque... Eh, bueno eu creo que o, o intercambio autora lectores está está moi ben, é eh? sempre un aprendizaje, eu, pelo menos para min como, como escritora, siempre me dá moito gusto escritar. Porque me que sexa bo ou malo, <laughs> sea, es dicir, estamos ahí para, para intercambiar, porque, a, claro, o que ten un feito de escribir, feito, o feito de contar, é que ti cando contas realmente tes un contacto directo con, con, público. co lector aí eh, percibe esa, eh, o ambiente, eh, eh, no sé, hay, hay como estamos en carne e oso, ¿no? casi que nos podemos tocar. Pero, pero o de escribir é un feito moi máis solitario que a mí me gusta moito tamén a solidade, eh? disfruto moito, pero é unha creación moi solitaria na que o vínculo, o vencello entre, entre persoa que escribe e persoa que lee, pues claro, está roto. E, entón ese, ese achegamentos nos, eh, nos, eh, aos clubes de lectura ou nas presentacións a, a xente que lee para min é moi enriquecedor Bueno, tamén disfrutas co, co, con as actividades acompañadas de música. Nós temos eh, certa relación, eh, xa falamos máis dunha ocasión, con, co, con Joan Curiel. Eh, eh, mandounos un... Bueno, soupemos que este sábado pasado eh, pois, pues, pois, pues, de vestedes desai, me parece que en Ribadeo, non? Sí, sí, sí, sí, sí. En pues, Rivadero, efectivamente, sí, fue una locura porque eso, o vendres, o, o o sábado de mañana, de Facebook, estaba en Guadalajara. Sí, sí, sí. <laughs> Y a las 5 de la tarde estaba en Ribadeo. <laughs> Entonces eso fue ahí con una carrera impresionante, pero con Joan, con Joan, Joan también es un amigo, es un magnífico músico también, es un magnífico actor. Sí, una disfruta, faceta Eso é que menos coñecida. Tivo, eh, realmente, esta, esta vez era, era unha xuntanza un pouco bueno, que se, que se argallou un poquinho a través do Concello de Ribadeo porque eh, él estaba co, co espectáculo musical La Casa do Terror Entonces precisaban, era por apego a través de apego, eh, querían algo para cativar a máis pequena e soan, e soan, ah, pois pues pode ir, chalo para contar contos. E ali estiven contando os contos. Pero, de feito, Xoan e mais eu temos algunos, algúns espectáculos xuntos. Ajá. Temos un par de espectáculos de, de teatro con música, un deles chamase Canta miña pedra canta, ah. que eh, tendrá a figura eh, sí, sí, sí, outro, e outro é de Teatro dos Vieiros, Falounos del, falounos del nunha, nunha ocasión que falamos que, que lle falamos do, do último disco que presentaba e si sí, si sí, o, o asunto da pedra parece ser que, que, que ten ten bueno, ten, ten relación co, cos cativos e os cativos pois pues, eh, gustanlle moitísimo, polo menos explicounos que, que, que era moi bonito. Sí, sí, sí, eh, eh, o espectáculo chava se canta pedra Peñacante ten detrás un poquinho a figura de Antonio Fraguas. Sí. Eh, despois temos outro espectáculo que Teatro dos Vieiros que, que está un poquinho a figura detrás de, de, de, de Ricardo Calero. Eh, eh, bueno, son unas obras las que se mezcla se teatro con, la música y también con las historias, los contos. y eh, Y un placer trabajar con él, vamos, pasámoslo muy bien. Aparte, no no solo escenario, con público, sino también eh, no momento la creación de las obras, que, bueno, hemos ahí un creo que tenemos un, feeling muy, muy interesante ahora de crear. Eh, somos muy, bueno, que nos damos ideas mutuamente y siempre funcionamos muy bien, ¿no? En los momentos, en que empezamos a, a sobre, sobre una idea, eh, xorden de cosas muy divertidas. Eh, son dos obras eh, que son para público familiar, eh, sobre todo son para para entreter realmente, non? Non, unos de ti, concretamente precisamente, me parece que non me acordo agora no 2000 e pico, 2014 ou 2015, unha cousa así, eh, que eh, eh, estamos no verán, me parece que era que, que Ah, claro, sí, no... sí, porque tamén é que é que el grabou un disco coa banda do verán que ten, a banda do verán. Sí, sí, sí, sí, sí. Un disco que se chama Estamos no verán que publicou Galaxia tamén Entón, eh, eh, o libro leva unha novela, unha novela infantil mm, curtiña, eh, que se chama así, Estamos no verán, sobre, sobre un grupo de, de rapaces e rapazas que, que queren montar un, unha banda, queren montar un grupo de música no verán. Eh, eu escribí na novela, si, si, si, pedime Xoan, si se lla podía escribir, eh, eh, e nada, pois a encargada da novela que podes atopar no libro, pois non eu. Pois xa que estamos falando de escritura, falando das túas, túas producións, mm, eh, os nosos ointes ou que nos, que nos escriten, poden chegarse a un sitio ou unha páxina que ti nos digas ou un lugar para poder mercar pois, algo da túa creatividade? Mira, a verdade, a verdade que non, he hecho un desastre, eu sou, eu sou un desastre. Nas <laughs> redes sociales movome pouquísimo. Vale, pero, eh, pero millón... porque es que, que, no, alguna vez meto alguna cosa y tal, pero, pero que no, no son una, una asidua las redes sociales. Y después, eh, tengo una página web, si no, no vas a creer, pero tengo una página web que, que está parada, que no, que está ahí, vamos, no el nombre porque es que no hay nada. <laughs> pero, pero bueno, eso sí, eso sí, yo creo que casi todos los libros, tantos que tenían Galaxia como Noco. Galaxia. Sí, a, mayoría están en Galaxia o en Oco, también en la, editorial Loco, algún infantil. Todos esos libros poderlos atopar en las librerías eh, sin, problema. ¿Hay algún, hay algún que, ya no... Eh, que, está, que, que, tenían que reeditar, sí, que se, se esgotó, está esgotado. pero pero despois o resto sí que se poden atopar en librerías eh, sen ningún problema. Entón, iso que eu non teño ningún sitio para... <laughs> Vale, vale. Bueno, que se, que se poñan en, en Galaxia e que busquen Charopita. Escoita, um, um, outra felicitación que teño que facer e eh, a máis darlle publicidade importante posto que un traballo teu tamén um, fixose en irlandés unha tal familia Papaventos, según teño entendido. Eh, sí, pero para eh, a familia como en irlandés. <laughs> Sí, sí, sí, sí. Díxeme, eh, de, dicenme que eso me, me comunicaron que, que fui consultado no ano 2022 o, o a familia Papaventos de Urdime. Ah, de, de, é que vamos a ver. Eh, é que eh, vamos a ver, teño un disco en Galaxia tamén teño un disco, é, é un disco infantil, un libro disco, isto é unha historia. Vale. Eu, eu, eu eh, bueno, traballei o, con, con Magín Blanco eh, no, no proyecto de Anena e Abrilo, no primeiro de todos, no País das Apertas, eh, e ali coñecín a, a, a Jorge Juncal e a María Faltri. Non traballei no disco, traballei nos directos. E eh, Jorge Juncal e María Faltri, bueno, pues son unha xente tamén encantadora, e, eh, e fixemos, fixemos moita amizade. E un día Jorge Juncal e, eh, e, eh, e Jorge María dixeronme, ai, podíamos facer eh, algo xuntos. E eu creo que a mellor no fondo en esa que se referían era facer algo de que tiveran que ver cos contos. Mm. Pero resulta que naquela época estaba facendo poesía infantil e estaba poñendo a poesía melodías, ¿no? estaba traballando uh -huh. facendo melodías e, e, eh, e rimas e poesía. Entón, eh, así, con todo descaro, vamos, <laughs> sin pensarlo, dixen, ah, vale, e empecé a mandar audios de cantados por mí, que nada, hay apelo de, de poesías, de las poesías con las melodías. Y entonces Jorge, tanto Jorge como María dijeron, mejor, es tan guay, no sé, que podíamos hacer algo con esto. Vale, vale. Si eres capaz de hacer 13, bueno, 13 no, perdón, 10, podemos, ah, incluso podríamos intentar grabar un disco. Al final en 13. Cara, eh. Dixeronme 10, pero saíron 13. Entón, nada, eh, pois, eles fixeron sobre todo Jorge e eh, María fixo todo, porque ela, bueno, é unha cantante magnífica, fai unhas voces estupendas, fixo arranxos así de voces e tal, eh, Jorge fixo os arranxos musicais, e, e ao final, pois, presentamos a Galaxia tamén, eh, e eh, saiu un libro disco que se chama No País, No País do Vento. Entón, explico che o dor, dime, por dime colleu no colleu o espectáculo eh, Ajá. realmente colleu no en dos formatos un formato que chamamos no País do Vento Ajá. e un formato para concertos en, en quinteto eh, está Jorge co teclado está eh, Juansi Santa María co, co contrabaixo está Javier Fernández na batería e está María con percusión pequeniña e, e facendo voces e estou eu con unha guitarra que, que raño aí como podo eh, e despois que cantando temos o, o, o quinteto por decirlo de alguna maneira e despois temos outro formato que se chama Familia Papavendos porque a Familia Papavendos é unha das cancións que hai entón collimos ese nome tamén para, o, para outro formato un formato de trío somos tres aí somos Juan Carlos Teclado eh, María que toca unha, unha especie de, de batería, pero non é unha batería ordinaria, é, é como unha montaxe que se fixo ela de, de percusiones distintas, que soa un pouco eso a, a batería e despois estou eu coa guitarra. E iso é o que chamamos a familia Papavento. pa Pues, Entón, xa che digo que se corresponde a canción. Por eso, por eso me, me, me informaban eh, que quería darlle, darlle publicidade eso. Moitas grazas. De verdade, que, bueno, Eh, esto está terminando, que seguro que, que xa montarás moi ben o noso técnico. O que se quería mm, pois preguntarche como como último recurso meu que en, en que estás eh, eh, agora mesmo metida porque seguro que terás concertos xa a, a, ou polo menos mm, non sei, algunhas eh, cousas xa palabradas para, para este verán que, que, que xa, xa tenemos o, ese coronavirus fora de, de todo e entonces pois que proxectos novos aí tres minutos Mira, eh, non sei, teño sí que hai algún proxecto en verano, non hai cando máis traballo nada, non busco máis agora mesmo estou como mm, os últimos extractores do traballo antes do verano Ajá. vale, vale, <laughs> vale no traballo, pero, pero pouco tengo algún proxecto do que aínda non podo falar Vale. Bueno, se nos vemos por outra ocasión, e sabes, entón, que están aí, xa están en xermolo, entón, ainda vale. teño que darles forma, eh, que, que teñen que ver un pouco tamén, tanto coa escrita como co, co feito de co feito de, de contar. Bueno, do que sí, pues, do que sí se podo falar así, é eh, pues, moi poucas sesións de contos, eso sí, vou en algunhas funcións con Joan e despois estou eh, vou publicar tamén Neste ano creo que vou sacar outro, outro álbum ilustrado infantil en Oco que se chamará Valentina e o monstro da media cara eh, é un conto que bueno, a mí gustou moi moito a Marisa a, na, editora de Oco tamén lle gustou moito e que creo que vai ilustrar eh, ah, como se chama? En effectivamente, son Pouchier, no sé si es eh, Michel Pouchier, lo que se chamou na Instagram, eu, vamos, me encanta o que fai o que lle vindo dos traballos, estou como moi ansiosa por ver, por ver o que vai facer. Despois vou sacar también outro libro, eh, creo que este a finais de, de ano o, o gravalo vindeiro de poesía eh, en la editorial Galaxia, la policía de Costa Oeste, eh, que sobre infancia e guerra, que se chama Cativezas, eh, non está enfocado ao público infantil, sino ao público adulto e adolescente. Mm. Eh, que, bueno, eso xa está acabado tamén, está, está aparatado. E eh, despois estou traballando, porque eu xa se digo que collín carrerilla con isto da, da pandemia, para escrita e, e estou traballando en varios proxectos de escrita, até se digo algún non se podo contar ainda, non sei que vai pasar con él. Estou rematando tamén unha, unha novela que non sei se ao final conseguirei publicar publicar ou non, pero, pero bo, para mí é unha viaxe, unha aventura, porque é a primeira vez que me poño a escribir unha novela para adultos. Entón, para, aconteza que aconteza con ela, eh, mm, publiquese ou non, eh, para min é, é toda unha, toda unha experiencia e aínda que quede aí no caixón non me vai importar porque eh, realmente vai, vai, vai servir de para, para empezar novos proxectos destas dimensións tamén, sabes? Pois Eh, desexamos moito éxito. Eh, casi xo garantizamos porque nós cada vez que entrevistamos a todas as persoas que, que, que, que queremos e eh, que apreciamos, despois teñen moito éxito. Nós somos talismán para todos eles. adianto <laughs> cho, de verdade que xo adianto cho porque resulta que eh, Ponle ponlecho, por exemplo, hasta, hasta, hasta en Xugueiras. Nós entrevistámolas ah, ao nome mes de setembro pasado e eh, fíxate ti hoxe que que exitazo están tendo, non? Están, están nun concertos por, vamos, por todo o mundo. Eh, entrevistamos a Candido Pazó e eh, ten tres premios nada menos que co, coas eh, cigarreiras. Eh, é dicir que mm, entrevistamos a ti e eh, ti terás moitísimo éxito no que estás aí detrás. <laughs> Agrade, agradecemos sí, moitísimo. Sí, é un éxito e é unha alegría estar, estar aquí con vos. Así que eso xa <laughs> bueno, para nós, para nós é unha honra e un placer enorme. De verdade que te agradecemos moitísimo, Charo, que nada, que non te aplaudo porque con un solo aplauso non sirve para nada, pero que eh, desexámoste moitísimo mm, éxito en, eh, eh, que o pases moi ben este, polo menos este verán. Uh -huh. Jo, pois, pois sí, ven disfrutar e espero mesmo, espero mesmo que, que por aí que disfrutedes moi moitísimo e das festas que tedes tamén por aí despois do vosso do aniversario, que esta vez de aniversario. 40 anos, 40 anos da nosa radio Cornella que celebramos precisamente o domingo pasado. Moitísimas grazas por todo, Charo Vita. Vamos a despedirte coa última peza que nos chegou aquí a nosa redacción do grupo Malvela. Thank you. muchísima alegría. Herimos pues, que somos las mejores.